Što znači ne primijenite li ovo u svome životu, jednostavno bojte se Allaha i čekajte šta će vas zadesiti, šta će vas zadesiti od Allahove te baraka wa ta'ala kazne. A često i najčešće ta kazna dolazi od iste vrste onoga u čemu je čovjek zgriješio. Od iste vrste onoga u čemu je čovjek zgriješio. Ja'murune bil ma'ruf. Oni naređuju dobro ili svaku vrstu dobra. Wa yanhauna 'anil munkar. Ispriječavaju zajedno međusobno, podpomažu se u tome da spriječe i zabrane munker i svaku vrstu nevaljaštine. Jer, jer mala žiška može kasnije izazvati veliki požar ako se na vrijeme ne ugasi. Vi znate kod vatrogasaca, Kad ugase vatru, ostanu dežurne ekipe da da stražare. Da nadziru. Zašto? Da, da se to ponovo u vatru ne, ne pretvori. Tako je slučaj i u društvu. Tako je slučaj među ljudima. Dakle, od male žiške može kasnije proizaći velika vatra koja će uništiti mnoge živote, koja će velike štete ljudima nanijeti. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ To je prijateljstvo njihovo da sprečavaju od zla. Svatanje kod, dru, kod ljudi danas u mnogo slučajeva je suprotno u potpunosti. Jesi li mu rekao, nemoj brate to rad, ne valja to, ne smiješ to, nije u redu ili tako dalje, ti mene ne možeš kaži. Ti nešto imaš lično protiv mene. Ti meni zavidiš. Iznaće, iznaće ti, Allah zna koliko opravdanja i odgovora da te optuži što si ti to rekao da to ne valje. Jer dotični sebe sva, sva, smatra i shvata, što je sigurno šeitanovo dijelo i njegova vesvesa, nepogriješivi, a to nema ovdje među nama takvoga. Dakle, ne ogleda se prijateljstvo uvijek da se smijem, da sam lijepo s tobom uvijek, da ti, što bi se reklo među našim narodom, laskam, nego je Boga mi pravo prijateljstvo i da se naljutim na tebe i da, i, i da zaplaćeš od mene i, i tako dalje, to je pravi ahbablu. To je ono pravo što bi trebalo da bude. Doći mnogi nisu na to navikli, nisu naučeni i onda kažu on mene kritikuje. Pa ako te kritikuje, pogledaj je li to na mjestu, je li to u redu pa se promijeni. Ali nemoj ti vraćati na drugi način, to jeste da optužiš dotičnoga u njegovom nijetu. Da kažeš, e, on mene ne može, pa zato me kritikuje. Vidi, je li ta kritika na mjestu, je li zasnovana šarijetskim dokazima i na, i na stvarnosti, jako je na mjesto, prihvati je, a ako nije na mjestu, onda odgovori na to kako, kako doliko je, ali ne smije to takvo svatanje da bude kritika, znači ne može me. Svaka kritika koja je na mjestu, ona je dobro došla. Došla od najmlađeg, došla od najstarijeg, došla od muslimana, pa čak i od, i od nemuslimana. Jer se istina priva radi istine, a ne radi osobe koja je dotično to, to rekla. Dakle, prvo svojstvo tih iskrenih mumina njihovog prijateljstva, pravoga, istinskoga, jeste da naređuju međusobno dobro i odvraćaju od zla. Vi znate da je čovjek krenuo da posjeti svoga brata u ime Allaha, pa ga Melek zastrio, kaže, zašto ideš, kaže, da posjetim svoga brata u ime? U ime Allaha, ništa te kaže, drugo nije, nije navelo na to, kaže, ništa drugo. I Allah mu je podario svoju milost. Dakle, to je to istinsko, iskreno prijateljstvo. Dalje, وَيُقِيمُونَ salate i uspostavljaju namaz. Iako je namaz prije naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Ali, ovdje se ukazuje na važnost ovoga propisa koji je kod mnogih zapostavljen zanemaren. وَيُؤْتُونَ zekata i daju zekat, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ i pokorni su Allahu njegovom Rasulu, أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ Takvima će se Allah smilovati. Jesmo li mi, zapitajmo se o takvih? naređivanje dobra, odvraćanje od zla, uspostavljanje namaza kako treba i u potpunosti, davanje zekijata i pokornost Allahu te baraka wa ta'ala i njegovom Resulu sallallahu alaihi sallam. Nije rečeno u čemu. Nije rečeno pokoravaju mu se u tome i tome. Ovdje je objekat izostavljen. U čemu su mu pokorni? Jutiju na Allah. Pokorni su u svemu što dođe od Allaha i njegovog Resula alaihi sallam. Ne postavljaju uslove. Uslove da kažu e u ovome ću ti Allahu biti pokoran a u onome će biti drugačije, ne može to više nije pokornost Allahu nego pokornost tvojim strastima dakle ovo mi je lahko ovo mi je drago ovo, ovo može a drugo ne može u tome slučaju bojat se i za ono što si bio pokoran kako je jeli ispravno ti zato što je princip pokornosti a ne princip u ovome ću biti pokoran a u onome ću biti nepokoran Dakle, onaj kome si pokoran u ovome, isti ti je taj koji ti je naredio da mu budeš pokoran i u drugome, i u petom, i u desetom, i svakome drugome. Ostavljanjem i napuštanjem naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Mi, mi vidimo među sobom. Desi se neko zlo. Desi se neko zlo. I priča okolo se proširi i mnogi pričaju, ali nisu spremni tome zlu da se suprostave. Da stanu zajednički pred njega. I da kažu, to ne može tako. Barem ovdje, a ko će raditi na drugom mjestu, mi ne možemo nikoga pratiti, nismo time zaduženi. Isto podržavanje u dobru. Ljudi treba to uraditi. Ljudi, problem se taj i taj desio. Zajednički možemo izaći iz toga problema. Pojedinci ne mogu, jednostavno kao da je na jedno ušlo, na drugo izašlo. Kao da se nekih to pitanje uopšte ne tiče. Ostavljanjem naređivanja dobra i odvraćanje od zla pojavljuju se mnoge štete i propasti među ljudima. Ovaj ummet se cijepa, dijeli i slabi neminovno. Srca postaju tvrdokorna i postepeno, malo, pomalo odumiru dok u potpunosti ne umru. U ovom smislu vjerskom, dakle, postanu bez osjećajna više. Nema da će ga ajet, da će ga ajet uzdrma, da će, da će doći do njegovog srca, da će zaplakati, nema da će osjetiti veličinu, toga što mu se kazuju Allahovi ajeti i hadisi Resula sallallahu alaihi sallam svejedno mu sve postani srce odomrlo nema više toga osjećaja mnoge nevaljalštine se pojavljuju i šire među, među ljudima a vrijednosti nestaju i umanjuju se čuje se glas neistine i nevaljalštine a glas istine biva utišan dok ga u potpunosti ne nestane i to se dešava na svakom mjestu gdje se napusti ovaj vrlo važan propis i nije očekivati Allahovu milost i Allahovu pomoć dok se ovo što je Allah te bareke ve taala tražio od nas ne izvrši i ne ispuni. Isto tako u mnogim drugim ajetima, mi ćemo gledati ovdje ukratko to, to spomenemo, spominje se ovo pitanje u množini. Ne odnosi se samo na pojedince. Allahu poslanik, ali sad se zar nije, prilikom bitke na Bedru, pitao svoje ashabe. Pa se prvo javiše ko? Muhađiri. A on je tražio glas Ensarija da se čuje. Pa mu ustade jedan od Ensarija i kaže Allaho poslaniće. Tako mi je Allaha kada bi ti krenuo preko mora mi bismo za tobom. I nećemo reći idi ti i tvoj gospodar pa se borite već kažemo idi ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ćemo sa vama biti. Dakle, nećemo reći kao što su rekli Benu Israil, idi ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ovdje ostajemo. Već kažemo ti i tvoj gospodar se borite, a mi smo sa vama zajedno. Podržavali istinu. U tim najtežijim uslovima kada se život daje ovo ističem posebno što, nas, što naš umet prolazi kroz velika iskušenja kroz velika iskušenja propaganda je na svakome mjestu protiv izvornog i istinskog ispravnog islama sve će tolerisat i sve će dozvoliti samo ne onaj islam kojem se garantuje uspjeh I zato ćemo vidjeti kao što vidimo da oni koji ne budu dovoljno čvrsti da će otpadati i da će nas saf, nažalost, bez njih ostati. U ovome slučaju traži se i'ati sam. A i'ati sam znači čvrsto prihvatanje, da ne postoji mogućnost da ostaviš i napustiš istinu. A to ćeš moći ako budeš onako kako Allah te baraka wa ta'ala kaže ja i ohaladina amanu takullaha wa kunu mea sadiqin. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite uz iskreni. One koji će vam kad popustiš reći stani, ne možeš tako. Vrati se istini. A neće ti reći dobro si i ja tako mislim i nastavi tako raditi. Dakle, podržat ga u batilu, podržat ga u neispravnom, u neistini i pomoći njegovog šeitana protiv njega. To je vrlo važno. Ovo je danas vrijeme ispitivanja imana. Vrijeme ispitivanja rada za ovu vjeru. Vrijeme pokazivanja iskrenosti. A isto tako vrijeme licemjerstva. Oni koji ne budu najčvršći, pojace za njih da vremenom ne otpadnu i da se vremenom ne udalje od istine. A to ne dolazi odjednom, preko noći. Hadisi koji nas na to upućuju i ukazuju na to, između ostalih, da će čovjek spavati. To jeste, ne odnosi se na jedan san da će čovjek noća zaspat, sutra ustat i drugačiji, nego se odnosi na san gafleta, nemara, postaće nemaran u pogledu svoje vjere, pa će popustiti u njoj. Pa će popustiti u toj svoje vjere. A to, to je vrijeme iskušenja. Kada će teže biti držati žeravicu u ruci, kada će biti držanje ove vjere kao držanje žeravice u ruci. A ne možeš je baciti, ne možeš je ostaviti i napustiti, a ona te prži. To jeste tvoje pridržavanje vjere, zbog toga ćeš nailaziti na mnoge podeškoće i na ispite. Danas da bi ljudi izašli prividno iz, iz toga iskušenja, jer ljudski nefs traži olakšice i što se kaže liniju manjeg otpora, šta rade? Onda traže nosioce visokih diploma, traže ulemu koji će im odobriti ono na čemu su oni. I kažu, mi slušamo od ovih. To jeste, drugim riječima, nama odgovara ovo što ovi govore. Zato što nam oni olakšavaju, zato što nam oni dozvoljavaju, zato što, na, što su nam oni pogodni. Kao da je to na čarši i biranje, hoću ovo, neću ono. Ne može kod Allaha te baraka wa ta'ala. Taj čin je puno gori nego sam grije. Jer kad griješi, grijeh sam po sebi, doći im ovo je opravdavanje grija, pa je puno opasnije i još sa sobom jedno akidetsko pitanje što nosi da čovjek to ne bi radio da nije u sebi pomislio da može lahko kod Allaha proći i da Allah ne zna za to i da može Allah te baraka wa ta'ala prevariti. To je vrlo opasno. Isto tako, hadisi koji govore o naređivanju dobra i odvraćanju od zla, govore o množini govore da čovjek mora biti živo uključen u događaj oko sebe. Inače će cijelo društvo, cijeli, cijela jedna zajednica propast zajedno s onima koji valjaju i s onima koji ne valjaju. Ne smije nijemo, ne smije biti pasivan u pogledu događaja, ne smije nijemo posmatrati to što se oko njega dešava. Ne može musliman biti bez, bez svoga stava, a taj stav zasniva na čvrstim, čistim, jasnim, jasnim dokazima. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ukazujući nam na ovo kaže u hadisu koje, koje spominje da je hadisi kuci od Allaha te baraka wa ta'ala je kulu Allahu azza wa jal kaže Allah uzvišeni muru bil ma'ruf naređujte dobro podržavajte dobro. Budite uz dobro. Wanhau anil munker. I zabranjujte, spriječavajte zlo. Qable en tad'uni fala astajib lakum. Prije nego što me budete molili, dove mi upućivali, ali ja vam se odazvati neću. Neću vam te dove primati, kaže Allah. Wa qabla an tas'aluni fala u'tikum i prije nego što budete od mene tražili, a ja vam neću dati. Wa qabla an tastansiruni fala ansurkum. I prije nego što budete od mene tražili pomoć, a ja vam je neću dati. Zašto? Upravo zbog toga što ste zanemarili ono osnovno što je od vas traženo, a to je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. U drugome hadisu, kojeg spominje Huzeyfa radijallahu anhu kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam والذي nefsi بيده tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša a on je Allah poslanik on istinu govori i da se ne zakune mi mu vjerujemo ali kada se zakune Allah poslanik ali i sada selam, to ukazuje na važnost i veličinu toga što će reći, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Lete amurunne bil maruf, ili ćete zasigurno naređivati dobro. Veleten hevunne anil munker, ili ćete zabranjivati svaku vrstu zla. Eule jušikenne Allahu en jeba'ate alejkom iqaben, ili će Allah dati ili poslati na vas svoju kaznu min indihi od sebe thumma latad'unahu fala yastajibu lakum zatim ćete ga moliti a on vam se odazvati neće hadis bilježi imam Ahmed dakle takva je situacija u jednom i među jednim narodom koji napusti ovaj veliki princip desi se neki munker i nevaljalština, umjesto da se naređuje dobro i odvraća od zla, potiče se na zlo, a odvraća se od dobra. Ako se radi među ženama, potiče se žena, rastavi se ti od svoga čovjeka. Ja da sam na tvom mjestu, nema šanse, nema teorije da bi ja s njim ostala u životu to naređivanje dobra ili naređivanje zla? To je naređivanje zla i munkera. A spriječavanje dobra? A takvim svojstvom takvim svojstvom su opisani licemjeri. Ja murune bil munker naređuju zlo wa ya'mur wa yanhauna 'anil ma'ruf i sprečavaju svako dobro وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ I stišću svoje ruke sve više i više. Žao im potrošiti dati za Allaha i u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Nesu Allahe fenesijom. Allaha zaboravili, pa je Allah dao da oni budu zaboravljeni. Isto tako među ljudima. Pojavi se munker, ako se desi da jedan to kaže ili se ne desi. Ta jedan koji je pokušao da spriječi to zlo, on bude, nap, on bude napadnut. On bude napadnut. Umjesto da on bude podržan u tome haku što se suprostavio batelu, on biva izložen kritici. Ostaje naređivanje dobra na pojedincima. I zato nema ni uspijani rezultata. To je naš musibet i to je naša nesreća. Što se vjera zna i poznaje, ali se po njoj ne radi. Što se ne primjenjuje vjera. I šta onda, nakon toga, kaže uzvišenje Allah, tabaraka wa ta'ala, šta dolazi nakon upute? Femada ba'da l'haq? Šta je nakon istine? Illa dalal, osim dalale ti krivi put. Šta hoćemo i nakon toga više? Saznali šta je ispravno i šta je pravo, a nakon toga ili nas to ne interesuje, jer mi znamo. Nismo ko oni džahili što ne znaju. Pa može biti onaj džahil bolji koji nije saznao, pa da sazna da ga Allah uputi, nego ti koji znaš, a nećeš. I oholiš se tim svojim znanjem. To je razlog zašto nema u mnogim slučajima napretka i uspjeha među nama. Zato što se do vjere drži samo teoretski. Samo prividno. A kad se dođe na posao, da se ona primijeni, da se po njoj radi kako treba, e onda ili su ljudi nezainteresovani, indiferentni što se kaže, ili neće da se zamjeraju, ili imaju ovaj razlog ili imaju onaj razlog, a vidjet ćete ih na kraju da su se o sebi zabavili. Kad nisu htjeli Allahu, o Allahovoj vjeri da brinu, vidjet ćete musibete u tim porodicama sa tom djecom, sa tim ženama i ostalim. Dakle, to su musibeti koji zadešavaju one koji koji napuste naređivanje dobra i odraćanje i odraćanje zla. Isto tako u drugim hadizima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje nam ljude opisuje nam jedno društvo kao primjer jedne lađe. I vi znate za taj primjer koji su jedni gore na palubi, drugi ispod njih. Pa ovima na um pade nekima pojedincima. Uvijek imate tih pojedinaca. Na um pade mu, kaže da mi ne bismo gore išli da vodu donosimo da mi izrovimo rupu ovdje u ovoj lađi. Pa direktno da imamo vodu. Kada bi ovi oko njih i ovi iznad njih A ko su ovi oko njih? To je narod u, uopšteno. A ko su ovi iznad njih? To su ili vlasti, ili učeni, oni koji imaju mogućnost da narede, može to biti čovjek u svojoj porodici, može biti imam i neko u džematu, može biti na jednom širem nivou koji je ugledan u svojoj porodici i tako dalje. Dakle, ako ovaj narod uopšte, novi koji su oko njih i oni koji su iznad njih po svojoj učenosti i vlasti i položaju i tako dalje, ušute, ako kažu to se nas ne interesuje, to se nas ne tiče, to nas ne interesuje. Ne krade šta hoće. Što se danas često i najčešće govori. Čak i kad nekoga upozoriš na nešto, kaže, što, što ti ulaziš, što ti ulaziš u moje privatne stvari. Meni je neki dan ovdje došao jedan. I kaže, nisi ti moj otac. Nisi ti, kaže, moj otac. Jednostavno biva, nemaš pravo da, da spriječavaš zlo. Pa što to radiš? Pa kaže ja sam slab u tome. Pa nisi ti više slab za sebe lično, nego si slab za cijeli džemat i nam štetiš ovdje. Ti zlo unosiš u sam džemat. I koje je to rezonovanje biva? Nisi ti moj otac, znači mogu ja raditi šta hoću? Nisam ti otac s te strane, nisam ni rekao da jesam. Ali jesam odgovoran i zadužen kad vidim munker da ću ga spriječiti. I kad vidim hajr da ću ga podržati. Ali takvo jedno shvatanje i pristup vjeri zaista je žalosno jedno. Dakle, kada bi ih ovi pustili da radi šta hoće, jednostavno ta bi lađa cijela potonula, a to se dešava upravo upravo sa društvima. Odakle se sida pojavila, odakle ova i ona bolest, odakle, odakle. Od pojedinaca je počelo. Pa ovaj uradio, pa onaj, pa onaj, dok to se ne, ne proširi. I onda kasnije postane tako prošireno da se više ne može spriječiti. Vrlo teško. Zato hadisi koji nam govore o tome. Kada jedan narod počne činiti nemoral, tako da javno ga počnu činiti, znači izašlo je više iz kontrole, onda će Allah dati da ih zade se bolesti koje nisu bile među njihovim predsima. Dakle, ako dozvole da to uzme maha i da se to, i da se to proširi. I zato, ako se ta i takva pitanja na vrijeme ne budu rješavala, onda će oni koji budu pozivali na dobro i odračali od zla, onda će njih, onda će njih sprečavati u dobro drugi, a naređivati im zlo drugi. Upravo ako se ne bude ono ispravno uspostavilo među ljudima. Kuranski ajet kaže: "Wattaqu fitnatan", bojte se iskušenja. Fitna u arapskom jeziku. Šta znači fitna? Znate li vi? Rekao sam ja iskušenje, ali šta znači fitna? Može biti i to. Razdvajanje dobrog od lošeg. Fetene šeji, to, to radi zlatar ili, ili onaj kovač, stavi na vatru željezo ili zlato ili nešto, da bi odvojio onu jalovinu od, od čistog materijala, od čiste te rude. To je fitna. Od toga je fitna dobila ime fitno. Zato Kur'an kaže zuku fitnetekum, džehnemlijama šta kaže? Osjetite vaš vaš fitne. To jeste tu vatru koja vas prži. Ali na ovome svijetu fitnet jeste iskušenje. To jeste dolaze musibeti, dolaze iskušenja da bi se pokazalo ko je ispravan, a ko nije. I tu se pravi ljudi odvajaju od onih koji su koji su falsifikati. Kao i, i u rudama. Jer i mi smo jedna vrsta čega? Jedna vrsta rude. Od zemlje smo nastali. Sve je to. Kaže, وَتَّقُوا fitneten. Bojte se iskušenja. La tusibenne allazina zalemu minkum khassa. Koje neće zadesiti samo one koji su nepravdu učinili među vama. Dakle, da se uz, uz suho otiče i sirovo. I onaj ko bi se reklo da nije kriv. Ali kriv je što nije to spriječavao. Wa alamu enne Allah šedidu liqab. I znajte da Allah žestoko kažnjava. Ovo su ajti kuranske, ovo su hadise Allahovog poslanika, ali i sato selam. Ako nije ovako, recite, ima drugi dokaz, nije vala tako, malo je drugačije, to je pretjerano, možda i neko to misli da je tako. Wallahi nije. Jer ovu mi vjeru svoju ne zasnivamo na protivima pojedinaca, na pretpostavkama, moglo bi tako biti, nego na čvrstim, jasnim i čistim dokazima. Ko kaže da je drugačije, neka donese jasne dokaze. Evo Allahove knjige, tu je sunnet Resula, salallahu alaihi wasalam. Samo naš musibet veliki jeste to što znamo, a ne radimo po tome. Što se ne primjenjuje to. Što kažemo, bolji smo od drugih. To je naš musibet. Što mi ne čekamo kijametskog dana da nam Allah presudi, nego mi sami sebi tezki udali i garanciju, dobri smo mi Allahu. Ne treba, mi, mi smo sami sebe garantovali. Ne uzobilna. I zato ovo nije i ovaj govor, nije bez razloga i nije bez povoda. I svaki govor nije bez, nijedan govor nije bez povoda. Ovo nije da bi se vrijeme potrošilo između akšama i jacije, da se der, ders održi slu, subotom u slobodnom vremenu i da kažu ljudi, alhamdulillah, malo smo se odmorili, ojačali imanom, odo smo sad kući. Nego da se po ovome radi postupa i primjenjuje. Da se negativnosti ispravljaju. Jer ako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne vidi od nas da želimo ovu vjeru, da volimo ovu vjeru, da žrtvujemo se za ovu vjeru, da radimo po ovoj vjeri, da nastojimo, neće nam pomoći. A kad bi cijeli svijet ustao da nam pomogne, ako Allah nam ne pomogne, nema nam toga ko će, ko će nam korist donijeti. In jan surkumullahu fela galibelekum. Ako vam Allah pomogne, nema toga koji će vas pobijediti. Wa in yakhzulkum, a ako vas napusti zbog vaših grijeha, zbog vašeg okretanja od Allahove vjere, fa men zalladhi yansurukum min ba'd? Ko će vas pomoći nakon Allaha? Nema toga ko će vas pomoći. I tu je musibet nas i cjelokupnog našeg ummeta što se ne radi po onome što, što smo saznali i do toga čvrsto i principijelno ne drži. Molim Allah te baraka wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju najbolji govor i prihvataju ga i primjenjuju u svome životu, da nas učini od onih koji rade po i za njegovu vjeru, da nas učini od onih sa kojima je on uzvišeni te baraka wa ta'ala zadovoljan, da nam dadne da dočekamo predstojeći Ramazan, u njegovom zadovoljstvu i da nam pomogne u njegovoj pokornosti te baraka ta'ala da musibete iskušenja u koja smo upali kao ummet da to od nas otkloni da učini naša srca bliskim jedna drugima da odstrani od nas svaku šeitansku vesvesu i njegove spletke i svaku nevaljaštinu da nas učini od iskrenih mu'mina kojima je obećao svoju pomoć, a uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala svoje obećanje sigurno neće iznevjeriti. Subhanakallahumma bihamdika shadu la ilaha illa ente, estagfiruka wa atubu ilaikum.